що говорив на попередньому засіданні. Мені здається, тобто, я гадаю, почав він, як завжди, поштиво і трохи скрадливо. Ініціатива це добре, та коли вона загнуздана, а з другого боку, ми бачимо й перебільшення власної особи. Ми тільки й чуємо. Товариш Тищенко сказав. Товариш Тищенко вважає. А це, так би мовити, прийом. Весь колектив працює на одну особу. Вечірко трохи затинався, але він знав і те, що Тищенко ніколи не помститься йому, не принизиться до помсти. Вечірко почував якусь сліпу насолоду, упивався викриттям також знав, що тих, хто викриває, бояться, нехай і не поважають, але остерігаються зачепити. А ще він мов би, відробляв власні гріхи, показував, що нехай отам у дрібному, в побуті, і оступився, але в основному, в головному, він принциповий до кінця. Хіба ми можемо підводити шефа? Якщо він добрий, то ми і ми весь час проробляємо на зборах ледарів, бракоробів і підлабузників, крикнув Огієнко. Бо сам кручений панич. Я закінчую. Не хочу опускатися до образ. Дозвольте, попросив слово Огієнко. Кажіть, грибанув рукою майдан. Два останні виступи нагадують мені східну байку про лева, що занедужав, і про осла. Майдан поморщився, немов з болю. Ваші аналогії нерозумні з усіх боків. Але ж не можна і так. Справді, Василь Васильович не ідеальний. Ну, це я теж сказав дурницю, бо що таке ідеальний? Тобто не в тому річ. Але що ж виходить з виступу вечірка? Ліберал і затискувач ініціатива і відсутність лінії. А чи не простіше авторитет? Він сам надзвичайно обдарований архітектор і будівельник. За його проектами тільки в нашій республіці збудовано дві теплові станції і реконструйовано теж дві. Він підтримує все талановите. Часом подивишся, ніби все просто, традиційно, а трактування сучасні. Так, він часом відступає від технічного завдання. Але тільки тоді, коли ці завдання диктують примітив. Правда й те, не виконати його доручення чи вказівки не стільки страшно, скільки соромно. Він любить творчість, а не сліпе виконавство. І доган він не виносив, бо колектив сам суворо карає порушників трудової дисципліни. У цьому сила керівництва товариша Тищенка. А слабкостей немає? запитав Григорій Іванович Корінь, заступник головного архітектора, чоловік в інституті порівняно новий, півроку як перевівся з Харкова. Запитав, мов би, й не категорично, але багатозначно. Здавалося, за тим запитанням стоять вагомі аргументи. Про нього говорили як про людину з перспективою подейкували, що при переході хтось у міністерстві обіцяв йому швидке висунення. Отже, можна було сподіватися, що це і є та основна сила, на яку орієнтується баста та вечірко. А може, це вже просто діяла сила інерції? Того ніхто не знав. а Тищенкові чомусь пригадалися слова майдана надто ти благополучний. Таких не люблять. По кабінету прокотився гомін. Хтось зітхнув, хтось багатозначно чмихнув, хтось перешіптувався із сусідом. Огієнко, котрий усе ще стояв, сказав мені здається, нам треба вислухати іршу. Він знає більше за всіх, зможе дещо пояснити але Бас одразу ж заперечив у даному випадку думка ірші не має принципового значення. Він вдячний Тищенку.